Craignez Dieu et soyez d'accord entre vous, et obéissez à Dieu et son envoyé si vous êtes croyants. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Les croyants, ce sont ceux de qui le cœur frémit à l'invocation de Dieu. Quand leur sont récités ces versets, leur foi en est doublée, et en leur Seigneur ils se fient. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ceux qui font la prière et qui, sur ce que nous leur procurons, dispensent أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ceux-là sont les vrais croyants. Ils auront des grades auprès de leur Seigneur, un pardon et une rémunération généreuse. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون Aussi vrai que ton Seigneur t'a fait quitter justement ta demeure, et il est des croyants qui ont aversion.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 Dieu voulait établir la vérité par ses paroles et courtauder les infidèles. Pour qu'il établisse la vérité et anéantisse l'erreur, même si les scélérats ont aversion. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين Vous imploriez le secours de votre Seigneur, et il vous exauça, disant Je vous enverrai un millier d'anges qui voleront à votre secours. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم Ce n'était là qu'une bonne nouvelle que Dieu vous annonçait, et pour que vos cœurs fussent tranquilles, car l'assistance ne vient que de Dieu, Dieu est tout-puissant et toute sagesse est en lui.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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب Cela parce qu'ils sont allés en guerre contre Dieu et son envoyé. Et quiconque va contre Dieu et son envoyé, qu'il sache que Dieu châtie durement. Cela, goûtez-le, et que les infidèles auront le supplice du feu.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 Dieu est parfait entendeur et omniscient. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين Cela, sachez-le, et que Dieu réduira à néant les entreprises des infidèles. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم ۖ وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين Si vous voulez la guerre, vous avez eu la guerre, et si vous vous abstenez, cela vaudra mieux pour vous. Si vous recommencez, nous recommencerons, et votre rassemblement, fût-il nombreux, ne vous servira de rien. et que Dieu est avec les croyants. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون Croyants, obéissez à Dieu et son envoyé, et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Ne soyez pas comme ceux qui disent Nous avons entendu, alors qu'ils n'entendent pas. إن شر الدواب عند الله الصم Les pires monstres aux yeux de Dieu, ce sont les sourds et muets qui ne comprennent pas. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون Et si Dieu savait en eux quelque bien, il les ferait entendre. Et s'il les faisait entendre, ils se détourneraient et passeraient outre. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون Croyant, répondez à l'appel de Dieu et l'envoyez Quand il vous appelle à ce qui vous ramène à la vie, sachez que Dieu met un voile entre l'homme et son entendement, et que devant lui vous serez rassemblés.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 Il vous donna asile et vous appuya de son assistance, et il vous procura une subsistance pure. Peut-être serez-vous reconnaissant يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون Croyant, ne trahissez pas Dieu et son envoyé, et ne violez pas votre dépôt alors que vous savez. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم Sachez que vos richesses et vos enfants ne sont qu'une tentation, et que Dieu a devers lui une rémunération immense. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم Croyants, si vous craignez Dieu, il vous conférera une preuve tranchante expiera pour vous vos fautes, et vous pardonnera, et c'est de Dieu que la générosité est immense. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Les infidèles t'entreprenaient pour te retenir, te mettre à mort ou t'expulser. Ils entreprenaient et Dieu entreprenait et Dieu est le plus habile à entreprendre. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا أساطير الأولين Quand nos versets leur sont récités, ils disent Nous avons entendu, si nous voulions, nous en dirions autant. Et ce n'est qu'un amas d'écritures entassées par les anciens. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم Seigneur, dirent-ils, si ceci est bien la vérité venant de toi, fais pleuvoir sur nos têtes des pierres du ciel ou abattre sur nous un supplice douloureux. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Dieu n'était point pour les supplicier tant que tu fus parmi eux, et Dieu n'était point pour les supplicier tant qu'ils imploraient son pardon. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون Et qu'avait-il à ce que Dieu ne les supplicia alors qu'ils détournaient du temple sacré duquel ils n'étaient point les ministres Et ne sont ministres de lui que les dévots du Seigneur, mais la plupart d'eux ne savent pas.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 Ensuite, ils seront vaincus et les infidèles seront rassemblés vers la géhenne. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون Pour que Dieu distingue le mauvais du bon, jette l'un sur l'autre le mauvais, entasse pêle-mêle le tout et le jette en la géhenne. Ceux-là seront les perdus. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Dis aux infidèles que s'ils s'abstiennent, il leur sera pardonné ce qui est déjà passé. Et s'ils recommencent, qu'ils sachent que les anciens ont déjà éprouvé notre loi immuable. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tentation et que le culte tout entier soit voué à Dieu. S'ils s'abstiennent, sachez que Dieu est pardonneur et miséricordieux. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير Et s'ils se détournent, sachez que Dieu est votre allié, digne allié et digne défenseur. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن أنفسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير Et sachez que toute chose que vous prendrez à l'ennemi, le cinquième en revient à Dieu et à l'envoyé, aux proches parents et aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs.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 Dieu est parfait entendeur et omniscient. Dieu te les fit voir peu nombreux dans ton rêve, et s'il te les avait fait voir en grand nombre, vous auriez fléchi et vous vous seriez disputé sur l'affaire, mais Dieu fit grâce, et lui sait ce que scellent les cœurs. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور Dieu vous les fit voir lors de votre rencontre, peu nombreux à vos yeux, et vous diminua à leurs yeux, pour que Dieu mit à exécution un ordre qui fut accompli, et c'est à Dieu que seront ramenées toutes choses. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة واثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Croyant, quand vous rencontrerez une troupe, demeurez ferme et invoquez Dieu avec ferveur. Peut-être que vous prospérerez. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ۖ واصبروا إن الله مع الصابرين Obéissez à Dieu et son envoyé.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 Aujourd'hui, leur dit-il, aucun peuple ne pourra vous vaincre et je serai votre refuge. Lorsque les deux partis furent en vue l'un de l'autre, il tourna les talons. Je vous renie, dit-il, car je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Dieu. Et Dieu châtie durement. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم Les hypocrites et ceux qui ont au cœur un mal disaient « Ceux-ci ont été séduits par leur religion.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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Cela pour ce que vos mains ont perpétré, et que Dieu n'est pas un tyran pour les serviteurs. كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب Tel le sort du peuple de Pharaon et leurs devanciers qui renièrent les signes de Dieu.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 Et Dieu est parfait entendeur et omniscient. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Tel le sort du peuple de Pharaon et leurs devanciers, ils renièrent les signes de leur Seigneur. Nous les emportâmes en punition de leurs péchés et engloutîmes le peuple de Pharaon. et tous étaient injustes. Les pires monstres aux yeux de Dieu, ce sont les infidèles et qui n'ajoutent pas foi. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون Ceux avec qui tu fis alliance et qui ensuite à chaque fois violent leur alliance et qui ne craignent pas Dieu. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون Si tant est que tu les surprennes à la guerre, donne-leur une leçon qui serve d'exemple à leurs successeurs. Peut-être qu'ils réfléchiront. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين Et si tant est que tu craignes de certains la trahison, dénonce leur pacte. Dieu n'aime pas les traîtres. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون Et ne crois pas que les infidèles aient pris de l'avance, ils ne mettront pas à bout la toute-puissance de Dieu. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Préparez à leur intention ce que vous pourrez d'armes et de chevaux à la tâche, par lesquels vous inspirez l'effroi à l'ennemi de Dieu et l'ennemi de vous, et à d'autres en deçà d'eux, et que vous ne connaissez pas. Dieu les connaît. et toute chose que vous dispenserez dans la voie de Dieu vous sera payée au comble, et vous n'aurez à souffrir aucune injustice. S'ils battent de l'aile vers la paix, Et s'ils veulent te trahir, Dieu te suffira.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 Si donc il est de vous une centaine, ils vaincront deux cents, et s'il est de vous un millier, ils vaincront deux mille, avec la permission de Dieu, et Dieu est avec les persévérants. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم Il ne sied à un prophète qu'il ait des captifs jusqu'à ce qu'il laisse la terre jonchée de morts. Vous voulez la matière d'ici-bas et Dieu veut l'autre vie. Dieu est tout-puissant et toute sagesse est en lui. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم N'était un écrit de Dieu ayant précédé, il vous aurait atteint pour ce que vous avez pris, un supplice immense. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم Nourrissez-vous donc de ce qui est licite et pur sur les dépouilles que vous avez prises, et craignez Dieu. Dieu est pardonneur et miséricordieux. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم Prophète, dis aux captifs qui sont en vos mains, Si Dieu sait en vos cœurs quelque bien, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris, et il vous pardonnera.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 Ceux-là sont alliés les uns des autres, et les croyants qui n'ont pas émigré, vous n'êtes liés à eux par aucun pacte. Et s'ils vous demandent assistance en la religion, vous devrez assistance, sauf contre un peuple qui serait votre allié.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 Ils auront pardon et rémunération généreuse. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم et ceux qui se sont convertis par la suite et qui ont émigré et combattu à vos côtés, ceux-là sont de votre nombre, et les liens du sang priment au livre de Dieu. Et Dieu connaît toutes choses.